Nilqakom għat-tielet programm fis-sensiela ta' Vjaġġi Enċiklopediċi. Programm ta' tfittxija, programm ta' skoperta, programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, oħrajn li ma konniex nafu bihom. Jew kella dawk li konna naħsbu li huma mod, U fil-proċess, forsi nintebħu wkoll li huma mod ieħor. Jiena Tony Sant u nilqakom għat-tielet programm f'sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Hawnhekk qed nippreżentaw affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Però minħabba li qegħdin fis-seklu 21 u issa anke dħalna fit-tieni deċenju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali hija il-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija online u mibnija fuq ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala l-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija l-Wikipedija. L-ewwel, il-Wikipedija hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedija tħaddan perspettiva newtrali. It-tielet, il-Wikipedija hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba', l-edituri tal-Wikipedija għandhom jirrispettaw lil xulxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjituż. Il-ħames, il-Wikipedija m'għandhiex ħafna regoli fissi. Apparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi Il-Wikipedija hija enċiklopedija onlajn miktuba b'madwar 300 lingwa, inkluż il-Malti. Il-verżjonijiet tal-Wikipedija b'lingwi varji mhux kollha huma żviluppati ndaqs. Lingwi kbar għandhom ferm aktar tarif fihom minn dawk b'lingwi illi mhux mitkellma jew kella mhux miktuba minn daqstant nies madwar id-dinja.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 Hawnhekk tajjeb illi ngħidilkom dwar x'għandna fil-programm tal-lum illi huwa maqsum f'żewġ partijiet. Fl-ewwel parti jiena se nlaqakom ma' xi ħadd illi qed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament inkella attwalment jew forsi anke l-qudiem qed jgħini u se jkun qed jgħini biex eh, nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn il-mistednin se jkunu nies li nafu. Drabi oħra se jkunu nies li għadni għan għasmal tqajt maħħom. Tista' anke tkun inti jekk l-affarijiet jiġu hekk. Ħafna drabi dawn se jkunu nies li huma attivi jew fit-tfittxija personali tiegħi jew nkella fid-dinja enċiklopedika eh, b'xi mod jew ieħor, kif din torbot mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad Namlu tfittxija partikolari illi b'xi mod jew ieħor torbot ma' dak illi niltaqgħu miegħu fl-ewwel parti. U apparti il-Wikipedia, F'din is-sensiela qed niltaqgħu wkoll mal-Wikimedia. Differenza bej il-Wikipedia u l-Wikimedia hija illi din tal-aħħar, jiġifieri il-Wikimedia, hija l-organizzazzjoni li tħaddem din l-enċiklopedija online illi kulħadd jaf b'dan l-isem ta' Wikipedia. F'Malta, ir-rappreżentanti tal-Wikimedia huma l-organizzazzjoni msejħa Wikimedia Community Malta. Fil-programm ta' qabel dan, iltqajna mal-President tal-Wikimedia Community Malta, Tony Mikallef, u l-lum se niltaqgħu mas-Segretarju ta' din l-għaqda Wikimedia Community Malta, illi huwa Neville Borg. Huwa se jgħidilna fi kliemu x'inhija il-Wikimedia Community Malta.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 L-għaqda ilha għaddejja madwar ħames snin issa u hija għaqda li iżjed ma jgħaddi żmien iżjed qed tikber bħala komunità forsi mhux biss mod formali ma bħala komunità wiesa ta' utenti li b'xi mod qed qed jifformaw parti mill-komunità tagħna.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 Ma konna nafu li kien hemm dan il-bżonn ukoll li eh, daw il-postijiet daw dal-wirt mibni ikun iddokumentat b'mod ħafna iżjed sistematiku ehm, permezz tal-Wikimedia Commons. Sa l-Wikimedia il-proġetti uħor li naħdmu fuq b'mod regolari huwa Wikilabs Art fej il-qafas tiegħu huwa il-dokumentazzjoni tal-arti f'Malta bot partikolari l-arti viżiva, ma mhux biss, jiġifieri.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 f'Malta. Però wkoll għandek nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' nisa b'mod partikolari. Din problema mhijiex problema partikolari għal Malta fis-sens li fid-dinja tal-Wikipedia narawha prattikament kullum kien fej hemm nuqqas ta' rappreżentazzjoni ta' nisa fuq il-Wikipedia tal-Wikipedia bl-Ingliż, Wikipedia pratikament kull lingwa naraw din il-qas. Fis-soċjetà, ovvjament. Ovvjament, però anka jekk nieħdu l-dinja tal-Wikipedia, l-komunità tal-Wikimedia bħala ekosistem għalija, din hija riflessjoni tar-realtà li teżisti eh, barra minna wkoll. Li għandna ftit editudi ftit utenti li huma nisa u għandna u eh, hemm link magħha wkoll imma għandna ftit biografiji ta' nisa li kienu eh, dak kun sejħu notable li kienu ta' ċertu portata, ċertu importanza fl-istorja, fil-soċjetà.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 Eh, Il-Wikimedia Community Malta dejjem hija miftuħa għal kontribuzzjonijiet u għal parteċipazzjoni ta' kulħadd. Eh, aħna f'dawn l-aħħar snin organizzajna ħafna eh, workshops, ħafna sessjonijiet ta' taħriġ ukoll fej ngħinu lil dak li jkun u naħdmu flimkien ma' dak li jkun biex jitgħallem kif eh, x'inhi l-Wikipedia, eh, x'inhi din id-dinja tal-Wikipedia, x'inhuma l-proġetti differenti tal-Wikimedia u anka kif tista' teditja artiklu li dak li jkun mandu bżonn jibda bil-mod kif bdejt jien u jżid full stop u koma hemm għax jibsa imma forsi jibda jifhem da xejn iżjed mhux bħalma kont nifhem jien li artiklu tal-Wikipedia huwa hija xi ħaġa kollettiva u li kull persuna għandha l-kontribut tiegħu jew tagħha li tista' tagħti eh, lejn l-arfin.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 Eh, aħna għandna l-paġna tal-Facebook tagħna li eh, hija pjuttost attiva iżjed u iżjed f'perjodu perjodu fejn jkollna xi proġetti għaddejjin, però qegħdin ukoll fuq Twitter, fuq Instagram, għandna wkoll il-website tagħna eh, li hija wikimalta.org fejn wieħed jista' jsib l-informazzjoni dwar il-proġetti tagħna. L-istess kif għamilna mal-mistednin l-oħra illi kellna f'din il-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici sissa, flimkien ma' Neville Borg illi huwa segretarju tal-Wikimedia Community Malta, Eh, aħna għamilna taħdita wkoll dwar l-enċiklopediji eh, fħajtu. L-enċiklopediji fħajtu illi fil-każ ta' Neville, Neville huwa eh, l-iżar f'dik li hija eta mistieden illi kellna f'din is-sensiela sissa. U allura interessanti Il-kuntrast bejn dak li kellna fil-mistennin fil-episodji preċedenti ta' din il-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi u dak li se jgħidilna xi ftakar Neville Borg. L-ewwel memorja tiegħi ta' xi ħaġa li forsi tavviċina ruħha għall-enċiklopedija kienet sensiela ta' kotba tfal li kien jisimhom kien hemm erba' kotba, kien jisimhom Tell Me Why, Tell Me Where, Tell Me How u Tell Me When. Dan bażikament kienu erba hardbacks li kienu jisom Q&A fuq general knowledge. Ġifieri naf tell me tell me why the tell me why World War II took place. tell me how, ma nafx, how the aeroplane was invented. Tipo ħafna minn dawn il-mistoqsijiet li kienu eh, indirizzati b'mod vera ġeneriku, vera bażiku, b'illustrations għat-tfal, u tipo b'mod playful ħafna ġifiri. U dak forse kelli ħames snin, naħseb, meta meta l-ewwel xtajt dawk il-kodba. Dak iż-żmien konna kont għandi tifel, konna ngħixu barra minn Malta dak iż-żmien u l-iskola fejn kont immur kull xar jew kull xarej kienu jġibulna katalgu ta' kodba li tista' tordna u eventwalment jaslu xi ġimagħtej jew xar wara. U niftakar li kont għażilt wieħed minn dawn il-kodba, naħseb it-telmi waj kien. U kien vera interessani u spiċċajt ix-xahar ta' wara għażilt it-tieni fil-sensiela ta' dal-kodba l-termi ħaw, ix-xahar ta' wara għażilt it-termi wer, ix-xahar ta' wara dak għażilt it-termi wen. Ġifieri jisu għad il-min kollezzjoni ta' kodba li fil-verità ma kienux enċiklopedija, però Għalkemm jiena madwar 20 sena akbar minn Neville fl-età, din is-sensiela ta' kotba niftakarha u b'mod partikolari kien jaffaxxinani Tell Me Why jew mistoqsija partikolari fih, li kienet Tell me why the sky is blue. Dik naħseb kienet eżistenzjali wisq għalija dak iż-żmien naħseb dik. Pero kienu kienu vera joġbuni dawk il-kodba, kienu tipo qed jaqsmu life il mod vera bażiku, vera. Mela ħeres kellna naqdu fuq l-aspetti eżistenzjali fl-enċiklopediji għax ikollna biex nagħmlu sensiela sħiħa. Ma sekonda. Mhux hekk qed nagħmlu? Bil-vjaġġi enċiklopediċi, forsi għalissa għadu kmieni wisq fis-sensiela biex inkunu eżistenzjali żżejjed. Allura Neville tlabtu anke allura jirrifletti aktar dwar l-enċiklopediji eh, u x'kellhom u x'ma kellhomx u x'naf jien u dan. Naħseb kellna xi verżjoni ta' enċiklopedija d-dar, però l-ewwel enċiklopedija propja li niftakar mbagħad kienet diġitali. li kienet l-Enkarta. Niftakar forsi fin-95-96 konna xtrajna l-ewwel computer id-dar, kien ovvjament kien avveniment pjuttost kbir għalina bħala familja dak iż-żmien. U naħseb l-uniku programm, l-uniku CD li konna xtrajna dak iż-żmien kien propju l-Enkarta. U fis-sens kienet ċaġa ta' barra minn hawn li għandek din l-informazzjoni kollha fuq fuq CD li tista' taċċessa meta trid. Dak iż-żmien jalla naħseb għas kellna aċċess għall-internet fuq dak l-istess computer li jkun ma kien hemm word processor bażiku u forsi logħba l-ewwel hemm u forsi u l-enkarta, ġifieri l-enkarta kien jisu niftakar pereżempju parti mill-enkarta kien hemm jisu logħba fejn tgħaddi minn ġo xi tip ta' maze U darba kultant itellgħalek artiklu u mbagħad isaqsik mistoqsija fuq dak l-artiklu kien jisu jisu test żgħir. U niftakar din kont vera nilgħabha ħafna ġifieri kont eh, kienet taffaxxinali l-istorja dak iż-żmien ukoll. Li kont infittex ħafna ħafna artikli relatati mal-istorja. Ovvjament kont infittex artikli relatati ma' postijiet li naf jew avvenimenti li naf dwarhom. ġifiri Malta, manka l-pajjiżi fejn kont ngħix meta kont diżgħar, ġifiri kont kienu jaffaxxinawni wkoll l-affarijiet. Però kienet diġà taffaxxinani l-istorja u minn dakinhar law iżjed u iżjed baqgħet taffaxxinani, ġifiri kienet jisu ta' xprun għall-interess tiegħi. Xprun għall-interess tiegħi. Frażi sabiħa din. Imma mhux biss frażi sabiħa bħala użu tal-lingwa, imma sabiħa wkoll l-idea illi l-enċiklopedija mhix edem għal skopijiet skolastiċi jew akkademiċi biss, imma qiegħda wkoll hemmhekk bħala xprun għall-interessi personali li wieħed jista' jkollu lilin mill-istudju u lilin mill-akkademja. Imma allura possibbli Neville u l-ġenerazzjoni tiegħu l-inkarta ma kienux jużawha għal homework tal-iskola pereżempju? Għax dak iż-żmien anke l-mod kif kien ikun imfassal il-homework ma kienx essaċ bbażat fuq general knowledge. Jiġifieri peress li kien fenomenu pjuttost ġdid, mhux għalija biss imma l-kulħadd naħseb il-mod kif kienu jfasslu l-homework ma kienx ma kienx mistenni li ħannużaw riżorsa bħal dik biex nagħmlu x-xogħol tagħna. Eventwalment ankax kont għandi pjuttost żgħir, forsi kelli 10 snin dak iż-żmien. Mbagħad xi dħalt form 1, form 2, forsi il-proġetti li bdejna naħdmu fuqhom ġew kienu qed ikunu daqsxejn iżjed komplessi, saru daqsxejn iżjed komplessi u forsi kellna bżonn daqsxejn iżjed riċerka min-naħa tagħna. Mbagħad f'dak ir-rispett taħe kont niftakarni nuża l-inkarta bħala riżorsa għal niftakarni pereżempju kelli proġett fuq it-tempji Ġifiri kanna kanna noħol u ċart u bieċa u dokumentu u rapport zaħi fuq il-tempi u niftakar li nuża l-enkarta biex nfittex dwar il-tempi tal-ġdantija. Riflessjoni li niqaf biex namel hawnhekk jiena meta nisma' lil Neville jirrakkonta kif kienu nbidlu l-affarijiet sal snin design u għal kontrast li hemm ma' snin 30 tas-seklu li għadda. u xirrakkontalna eh, propju fl-ewwel programm f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi, Amante Sant, missieri, illi kien spjegalna kif f'dak iż-żmien kien hemm suġġett l-iskola illi kien jismu General Knowledge. U allura itik idea ta' sistema edukattiva differenti ferm minn dik li drajna f'Malta forsi f'dawn l-aħħar 30, 40 sena. Niftakarni meta ġejt Malta l-ewwel darba u qisu bdejt nattendi l-iskola hawn, avolja kont żgħir, niftakarni sorpriż li kienet daqshekk istrutturata. Għandek il-matematika, għandek il-lingwi, għandek l-affarijiet Però jisu everything in its own box. Qatt ma kellna suġġett li kien jitratta general knowledge sakemm ma kelli systems of knowledge fis six form. Li sakemm kelli 16 sena qatt ma studjajt general knowledge. Anka, anka per eżempju l-iskola ma kellni suġġett bħal social studies. Biskola fejn kont nattendi, ġifieri anka anka affarijiet li jew media jew affarijiet hekk qatt ma kellna suġġett dwar daw l-affarijiet. Dejjem kienet purament sciences, languages, um, uh, history, his, storja ħelwa di. History uh, kellna sal-form 3 U mbagħad kellna nażlu s-suġġetti li xtaqna nkomplu għall-low level. U fis-sena tiegħi l-uniku persuna li jażel il-history kien jien. Allura deċidew li ma jagħmlux il-kors, jiġri spiċċajt mingħajr history u level għax ħadd ma kien interessa, jiġri ħadd fis-sena tiegħi ma xtaq. U sadattant ngħid jien. L-inkarta, x'sar minna kien? Alla jaf, m'għandix idea x'in. Qegħdin naħseb xi kexxu li dajt ommi, moħbin. Le, le, għadhom jeżistu żgur, għadhom jeżistu żgur. Anka għandi daqsxejn xeħta ta' regetti li nżomm affarijiet li. Illum il-laptop tiegħi m'għandux CD drive. Imkien m'għandi possibilità li nuża CD jew li naċċessa l-kontenut fuq CD. Però naħseb x'imkien jeżistu. Qegħdin f'xi kexxu li jintrab, però hemmedi. U allura hawnhekk ngħaddu minn dak li jidher għal dak li ma jidhirx. Mingħajr ma nkunu mistiċi żżejjed. Naturalment qegħdin nirreferu għall-internet u bl-istess mod kif għamilna anke ma' mistednin oħra f'din is-sensiela. Qabel ma ltqajna ma' Neville, lil Neville ukoll intuh ċans jgħidilna kif iltaqa' mal-internet u x'impatt kellu l-internet fuq ħajtu. Jien l-internet l-ewwel li daħal forsi jew l-ewwel li kelli aċċess regolari għalih forsi meta kelli 13 sena, jew 12 sena, 13 sena, ġvien nitkellmu late 90s eh, fil-kas tiegħi. U hemmhekk kienet xaġa totalment ta' barra minn hawn, ġifieri kollok aċċess għal dik it-tip ta' informazzjoni. U niftakarni purament għall-interess tiegħi infittex dak iż-żmien ma kienx hemm il-Google, kien hemm search engines oħra. Infittex nies li konna qabel qabel ma ġejt ngħix Malta, nfittex eh, stejjer tal-postijiet fejn kont ngħix, Imma l-internet imbagħad sakemm dħalt is-sixth form kien ubiquitous, jiġifieri kulħadd kien jużah, kien jaċċess għalih. Purament website, jiġifieri ma kien hemm nebda source ċentrali li stajt naċċessa. Kienu websites ta' kizmin websites pjuttost bażiċi u websites li pjuttost kien diffiċli biex issibhom ukoll f'ċertu punt. Però ma kien hemm l-ebda ma kien hemm l-ebda jisu repożitorju ta' din l-informazzjoni li stajt naċċessa. Madankollu, ma jistax jonqos illi kien hemm il-mument wow għal Neville ukoll. Il-mument wow tiegħi kien kif permess tal-internet il-dinja saret iżgħar. Niftakar li meta kont meta kelli forsi 13 sena kien jinteressani ħafna il-basketball Amerikan. U niftakar wieħed mill-ewwel esperjenzi tiegħi tal-internet kien eh, meta konna għand xi ħbib tagħna tal-familja eh, ġewwa Għawdex. Huma kellhom l-internet, però aħna kien ma daħħalniex id-dar, kienet l-ewwel darba li tajt fuq l-internet literalment, u qed infittex ir-riżultati tal-logħob tal-NBA fl-Amerika li sar li kien hemm dak in-nar. Mentri Qabel dik l-esperjenza kont nistenna xi ġimgħatej biex imbagħad nixtri magazine tal-basketball li kien ġie importat hawn Malta. Ġifieri kien jisu id-dinja ċkienet dak il-mument għalija. U d-dinja ċkienet, naturalment. Imma xorta nistgħu ngħidu li kien hemm żewġ dinjiet. Id-dinja ta' dawk illi kellhom l-aċċess u dawk illi ma kellhomx. Dik illi f'ċertu żmien kienet tissejjaħ digital divide u sa ċertu punt din għadha teżisti anke sal-lum. Iba kif kienu allura l-affarijiet hemmhekk, speċjalment nerġgħu nieħdu lil Neville eh, lura l-iskola. Kont ħossa ftit l-iskola fis-sens li aħna il-familja tiegħi ħanejtek ma kienx minn tal-ewwel li ġibna kompjuter. U kien hemm numru ta' tfal fil-klassi tiegħi li kellhom computer, kellhom internet qabli. Ehm, però fil-klassi stess kellna eh, kellna computer li konna nużaw waqt il-break. Jew li kellna permess nużaw waqt il-break, kellna kena tip ta' roster, ġviri trid tapplika jew trid zaħt kif kienet imma trid tapplika biex pereżempju nhar ta' tlieta waqt il-break tuża l-computer. U l-ewwel dar jew l-ewwel drabi li kont kont għamilta din fil-verità ma kontx naf nuża computer, ġifieri eh, kont rajt fil-ħadd ieħor juża computer, kont forsi użajt wieħed xi darba għand xi ħadd snin qabel, però ma kellix idea kif nużah. Niftakar kienu kull hemm ħadd ieħor li kien pjuttost profiċenti fih, jiġifieri kien jaf x'programmi hemm, kien jaf kif juża l-hardware, kien jaf kif juża eh, x'programmi xtaq jaċċessa kif jużhom, kien jaf kif tajpja dokument, jew kif kien jaf kif. Eh, kellu idea bażika tal Le, jien naħseb naħseb kellhom kompjuter ġuddar. Eh, jien konna attendi skola privata wkoll jiġifieri ħafna tfal kellhom il-vantaġġ li forsi eh, il-familji tiegħu tagħhom kienu jaffordjaw eh, ċertu ċertu affarijiet li forsi ħatti uħor ma kienx jaffordja dak iż-żmien. Però kont nħossa, per eżempju, meta kien ikollna xi group work fl-iskola u stinserta fil-grupp ma' xi wieħed minn daw, jiġifieri minn dawn it-tfal li diġà kellhom esperjenza ta' computers, diġà kellhom esperjenza ta' internet. U mingħajr ma jridu forsi qed juru li għandhom din l-esperjenza u ħadd ieħor m'għandhomx. Però ma kontx waħdi, jiġifieri kien hemm ħadd ieħor fil-klassi tiegħi li kien qiegħed fl-istess sitwazzjoni tiegħi. Ġifieri kien hemm jisu digital divide bej nofs il-klassi li kellhom aċċess u nofs il-klassi li ieħor li ma kellhomx. Ovvjament dik naqset ħafna ma volja digital divide xorta jeżisti sa ċertu punt. Imma parti hekk il-mistoqsija l-kbira lija Hija kif immorru minn dik id-dinja ta' kif daħal l-internet eh, wara l-inkarta u qed niskopru l-ewwel eh, websites u x'nafjien biex naqbżu għal Wikipedia, isu hemm xi ħaġa nieqsa. Għalija kien hemm daqsxejn ta' vacuum dak iż-żmien, jiġifieri jien eh, niftakarni nilgħab bis-sidi tal-enkarta sa meta kont is-sixth form. li kelli 16-17 sena. Umbat meta tħalt l-Università ta' 18 ma kien hemm l-ebda riżorsa li stajt stajt nuża, ġifi kienet ir-riżorsi li kont nuża kienu purament kodba għall-istudji tiegħi dak iż-żmien. eh, Iġveri kien hemm jisu daqsxejn ta' vacuum bej l-esperjenza tiegħi tal-Enkajta ngħidu u l-esperjenza tiegħi tal-Wikipedia li daħlet eh, ftit iżjed tard, ġifieri niftakar li l-ewwel esperjenza tiegħi tal-Wikipedia kienet meta kont qed nagħmel masters. 2006 dak iż-żmien li dik naħseb l-ewwel darba li kont nuża l-Wikipedia b'mod sistematiku ħanejdu hekk. Li kienet kienet pjuttost dajfa sa bħala kontenut ta' fi żmien. Speċjalment fuq suġġetti li kienu jinteressawni, għax fi żmien kont bdejt nistudja iżjed fuq soċjoloġija, fuq eh, filosofija, ġifieri kien hemm ħafna nuqqasijiet. Però wara l-enkarta ma kien hemm xejn online bħala enċiklopedija pura li kont naċċessa. Eh, niftakar li nsaqs il-missieri għal rigal ta' miliet biex jixtri li l-karta 98 naħseb kienet dak iż-żmien. Imma kienet kienet ovvjament kienet update li għalija kienet importanti, għax ovvjament il-kontenut zdiet mod pjuttost drammatiku bej bej verżjoni oħra. Imma jien iġu għaddunkwe. Għax wara kollox, huma vjaġġi enċiklopedici li verament l-enkarta ma nistawx ninjorawa, imma fuq kollox aħna qed nipprovaw il-nifokaw fuq il-Wikipedia. Onestament ma niftakarx l-ewwel moment li ġejt, fil-sens ma kienem lebda spark ħanajdu għek li għet wow din il-Wikipedia kemmi kemmi kemmi ħaġa inkredibli. Li kien proċess pjuttost gradwali ħanajdu għek. Anka lix meta l-ewel bdejt naċċessa l-Wikipedia ma kienx ma kienx comprehensive laqax xejn, jiġifieri kien website bħal ħafna oħrajn li kellu għan differenti u kellu objettiv differenti u kellu strategija differenti u koll. Pero kien bħal ħafna websites oħrajn sors li anka dak iż-żmien kont naraf li kien incomplete. Ma kien 2007, 2007. Eh, fil-verità għadu inkomplit, pero dak iż-żmien iżjed u iżjed. Ribdejt noqrob lej Wikipedia b'mod pjuttost slow, ribdejt naċċessaħ għal ftit informazzjoni meta kont nagħmel eh, l-istudja l-master. Konna per eżempju niftakar lecture semmi il-Lakan, U qed niggoogle jal dakan u ximkien naħseb għas kien artiklu dwar Lakan, imma ximkien kien hemm xi referenza għal Lakan u spiċċajt xi mod fuq il-Wikipedia. Naħseb forsi fuq, naħseb kien hemm paġna ta' Freud, per eżempju, u hemmhekk ximkien kien hemm referenza għal Lakan, per eżempju. Eżatt, eżatt, eżatt, biex ma jibqax il-isem u biex nifranka triq sal-librerija, mid-dorm sal-librerija biex nfittex l-lakan eżatt minn kien u xjaħbat u għalfej u importanti li nistudja minn kien lakan. Pero, ftit kont issib informazzjoni dwar il-persuni u l-oġġetti u l-affarijiet li kontet l-istudja dak iż-żmien. Dak iż-żmien kont nagħmel digri fl-istudji kulturali. Kien hemm ħafna ħafna eh, kien jisu mikxer ta' sociology, ta' soċjoloġija, tal-filosofija, ta' psikoloġija wkoll. Li kien hemm ħafna fuq nies bħala Dorno, ħafna u Hortheim u l-Frankfurt School u l- ħafna teoriji, ħafna teoriji, ġviri, ħafna teoriji li kienu bazati fil-critical theory. Fuq Wikipedia, fuq il-Wikipedia dak iż-żmien, ftit kien hemm dwar nis bħal daw. Però kienet qed tinbena bil-mod, ġviri, xin komplejt, xin l-estate il-masters u bdejt naħdem u bdejt eh, iżjed bdejt nara li l-Wikipedia qed tissaħħaħ u iżjed bdejt beda jkolli kuntatt regolari magħha. Fis-sens kienet il-first port of call. Niftakarni għan nikteb it-teżi u għan nikteb fuq eh, eh, teorija jew fuq persuna u fil-ktib tiegħu da jagħmel referenza għal xaħat ieħor għal Derrida. M'għandix idea Derrida minnu, per eżempju. U għen nuża il dak iż-żmien kont niggur, fis-sens kont niggur li ma kontx infittex direttament fuq il-Wikipedia. Però ħafna drabi kont nispiċċa fuq il-Wikipedia fej qed eh, niltaqa' ma' dal-persuna jew ma' teorija l-ewwel darba b'mod strutturat jew semi-strutturat għal idu. Eh, però le, ma kienx ma kienx ma kienx sors għall-istudju, kienet risorsa biex nitgħallem aktar u biex nara fej il-pass li jmiss għandu jkun. U x'għandu jkun il-pass li jmiss? Għal ħafna minna naħseb illi l-Wikipedia ġiet preżenti ħafna meta l-Google beda jippreżenta partijiet mill-Wikipedia meta inti tfittex għal xi ħaġa oħra fuqha. U ma naħsibx li Neville differenti. Dik għalija li bidlet fajnija kienet il-valur li jien nistanat il-Wikipedia fil-xol tijaj stess. Fil-sens, issa jien konxju li jek dikteb artiklu tajjeb fuq il-Wikipedia, il-reach tiegħu ħajkun ħafna ikbar milli qatt kien qabel, anke għaliex anke min ma jaċċessax il-Wikipedia direttament, ħajara x-xogħol tiegħi fuq dak l-artiklu fit-text box li ħajtella dak il-Google. Naseb dik il-ħaġa tgħin b'mod enormi il-kwalità tal-Wikipedia titjieb. U hawn huwa preċiżament il-qofol tad-differenza. Id-differenza bejn il-qarrejja tal-Wikipedia, illi aħna, aħna lkoll, u l-kittieba tal-Wikipedia, illi potenzjalment ukoll aħna, aħna lkoll. Neville huwa wieħed mill-kittieba tal-Wikipedija, wieħed minn mijiet ta' eluf ta' kittieba tal-Wikipedija madwar id-dinja. U fuq dan tajjeb li nkomplu naħsbu aktar. L-avventura personali u l-esperjenza ta' kull min jipprova jeditja il-Wikipedia, jew bl-Ingliż, jew bil-Malti, jew b'kwalunkwe lingwa oħra illi huwa familjari magħha, hija esperjenza differenti minn persuna għall-oħra. Sissa diġa kelli l-opportunità naqsam magħkom it-traġitt tiegħi f'dan il-vjaġġ enċiklopediku B'żewġ tipi ta' artikli differenti f'din l-enċiklopedija illi nsibu online. Illum xtaqt nieħu koll il-perspettiva ta' Neville Borg mhux biss bħala is-Segretarju tal-Wikimedia Community Malta, imma wkoll bħala editur tal-Wikipedia lil hinn minn dan ir-rwol li għandu fil-komunità attiva ta' Wikipedjani. U allura ikun tajjeb illi nisimgħu kif kien illi Neville ukoll beda jeditja il-Wikipedia. Bdiet b'mod pjuttost banali, fis-sens, u naħseb għal ħafna nies tibda b'mod pjuttost banali li kontent naqra xi artiklu u sibt full stop nieqsa. Jew sibt koma nieqsa, jew sibt isem miktub ħażin. U b'mument ta' kuraġġ qatt u biddiltu. Ma tiċċakkajt Klikkjajt fuq edit, zid dik il-full stop nieqsa jew dik il-koma nieqsa u nasib dak iż-żmien nasib fil-verità għas kelli account, ġifieri kienet edit mill-mod anonimu ukoll. Però l-għada ċċekkjajt l-artiklu u l-full stop beqetem. Ma naf fiha ħadd. U l-fama beqgħet hemm u l-isem kien daqqa waħda miktub mod korrett. Il-mod bdejt eh, rabbi daqsxejn iżjed kuraġġ fej flok inżid full stop, inżid sentenza. U flok inżid sentenza, nżid forsi żewġ sentenzi u referenza. Bdiet b'mod gradwali ħafna. Għax niftakarni, niftakarni imħajjar namela fuq artikli li kienu forsi da xejn ta' iżjed eh, portata mondjali għanejdu hekk. Però ma kellix il-kuraġġ, peress li kienet l-ewwel edit tiegħi ma kellix il-kuraġġ li niktiba fuq fuq il-paġna ta' Freud ħanejdu hekk biex nsemmi artiklu semmejt qabel, però kien artiklu relatat ma' Malta li kont naf li forsi mhux ħafna nies ħajaċċessaw u mhux ħafna nies ħajiddejqu jekk inbiddel l-artiklu. Anka anka li xtak iżmi ma kontx eżatt nifhem il-kunċett ta' shared ownership ta' artiklu fis-sens li Naseb xorta kelli dik l-impressjoni li min kiteb l-artiklu għandu xi tip ta' dritt, dritt divin fuq dak l-artiklu. Ma rrid tindeja il-ħadd billi nżid full stop u billi nżid sentenza. Ġifieri, eh, allura bdejt fuq artikli forsi kienu daqsxejn iżjed eh, eh, ta' fint. Fortunatament, Neville ma qatax qalbu u eventwalment beda jasal għal artikli anke ta' ċerta portata. U allura f'din il-parti se nħarsu lejn propju wieħed minn dawn l-artikli illi kellu x'jaqsam miegħu Neville Borg, mhux biss bħala editur, imma anke bħala instigatur biex dan l-artiklu jiġi jidher fil-Wikipedia. Hawnhekk qed nirreferi għal mod kif insibu tarif fil-Wikipedia dwar Isabel Borg. L-artiklu tal-Wikipedija dwar l-artista Isabel Borg jeżisti b'numru żgħir ta' lingwi. L-artiklu jeżisti bl-Ingliż, jeżisti wkoll bit-Taljan, jeżisti bir-Rumen u riċentament sar jeżisti wkoll bil-Malti. Neville Borg kien involut biex inkiteb l-artiklu bl-Ingliż. Tajjeb hawnhekk ngħid ukoll li m'hemm l-ebda relazzjoni familjali bejn Neville Borg u Isabel Borg. Dan forsi huwa ovju għal xi wħud, eh, mod partikolari meta tqis kemm huwa eh, komuni il-kunjom Borg f'Malta, sintendi. Però fl-istess waqt biex inkunu enċiklopedikament preċiżi xi ħaġa bħal din tajjeb illi insemmuha wkoll. Jina fuq fuq sa naqra xem miktub Fl-artiklu dwar Isabel Borg eh, fil-verżjoni bil-Malti, illi inħoloq dan minn artista oħra illi hija attiva f'dan il-moviment tal-Wikimedia, b'mod partikolari eh, b'attenzjoni għall-inizjattiva ta' Art and Feminism illi smajna diġà dwarha f'din is-sensiela ta' poddati, imma għandu jkollna anka l-opportunità nidħlu aktar fil-fond fiha il-qudiem f'din l-istess sensiela. L-artista illi għamlet il-paġna dwar Isabel Borg eh, bil-Malti hija Enrik Tabone. Dwar Isabel Borg bil-Malti, minn l-ewwel sentenza niġu għal diffikultà ta' traduzzjoni. Għaliex? Fl-Ingliż, l-ewwel sentenza dwar l-artista Isabel Borg hija Isabel Borg was a British Maltese artist. Issa, hawnhekk għandna waħda minn dawk id-dilemmi ta' traduzzjoni mill-Ingliż għal Malti. Fil-traduzzjoni bil-Malti għandna miktub li Isabel Borg kienet artista Ingliża Maltija. U dan huwa għal fatt li aħna fil-taħdit tagħna bħala Maltin, rari nużaw il-kelma Brittanniċi. Però biex inkunu preċiżi, fil-verità hawnhekk it-traduzzjoni ta' British għandha tkun eh, Brittannika Maltija. Imma eh, biex tinftiehem kollokjalment, Ingliża Maltija tiftihem aktar. Dan l-istess bħal nies li huma mill-Olanda u li aħna nsejħulhom Olandiżi, imma hemm differenza bejn dak li huwa bl-Ingliż minn Netherlands u dak li huwa Dutch. U allura ehm, din hija xi ħaġa li xtaqt li anka nużaw nek biex niġbed l-attenzjoni leha. Il-kitba dwar Isabel Borg kompli b'mod sempliċi billi tajt illi x-xogħol tagħha der f'diversi wirjiet f'Malta u internazzjonalment. Imbagħad hemm paragrafu qasir dwar il-ħajja ta' Isabel Borg e, fejn jgħidilna illi Isabel Borg twildet Londra fl-1959 hemm indikazzjoni li anka d-data ta' twelid qabel hija fis-7 ta' Settembru tal-1959 minn missier Malti u omm Taljana. Hija studjat il-pittura fil-Camberwell School of Art f'Londra u gradwat BA Honours fl-1986. Hija kisbet MA fl-istorja tal-arti fl-1994 u għalmet l-arti fl-Università ta' Malta. Jaqattet perjodi ta' ħajjita f'Berlin u f'West Cork fl-Irlanda. Lejn l-aħħar ta' snin 80 hija waqfet il-moviment Mara Maltija. It-taqsima illi jmiss hija imsejħa mewt. U dan għal raġuni sempliċi naturalment illi Isabel Borg hija artista illi m'għadix magħna. U eh, il-taqsima allura dwar eh, Isabel Borg hawnhekk tkompli billi tajtek. Borg mietet f'Malta fl-1910 wara li sofrit minn fibrożi pulmonari idjopatika. Qattet l-aħħar snin ta' ħajjita taħdem mill-istudjo tagħha fil-Furjana. Matul l-aħħar xhur ta' ħajjita kienet attiva tipprotesta kontra l-awtoritajiet tal-ippjanar ta' Malta billi sostniet illi x-xogħlijiet ta' kostruzzjoni li kienu qed isiru biswit ir-residenza tagħha kienu qed ikollhom impatt negattiv fuq il-kwalità ta' ħajjitha, qed jiggravaw il-marda li kellha u jillimitawha eh, biex tgħix eh, fil-kamra tas-sodda tagħha. Kif ukoll kellhom impatt negattiv fuq il-wirt kulturali taż-żona. Hawnhekk eh, kumment eh, f'postu naħseb li huwa li għandna kuntrast qawwi bejn dan l-artiklu li qegħdin nħarsu lejh dwar l-artista Isabel Borg u l-aħħar darba li ħarisna lejn artiklu fil-Wikipedija, ġifieri l-Wikipedia bil-Malti, meta ħarisna lejn il-lokalità tal-gżira. Emmekka il-lamentajt jiena illi ma kienx hemm ehm, referenzi biex isostnu dak illi hemm miktub fl-artiklu. Hawnhekk a kuntrarju sissa sa dan il-punt illi rajtilkom sissa diġà hawn seba' referenzi. Seba' referenzi li l-biċċa kbira minnhom ġejjin minn gazzetti eh, lokali b'mod partikolari it-Times u l-Malta Today, illi fihom hemm artikli varji eh, jew kien hemm artikli varji dwar l-artista Isabel Borg. Ibataw taqsima żgħira oħra, ħarija eh, fil-verità eh, illi hija dwar ix-xogħlijiet tagħha bħala artista. U hawn miktubek. Isabel Borg regolarment esibiet ix-xogħol tagħha kemm f'Malta kif ukoll internazzjonalment fl-Irlanda, l-Ingilterra u l-Ġermanja fost pajjiżi oħra. Ix-xogħol tagħha kien esibit fil-Museum of Fine Arts f'Malta u fil-Kavallier ta' San Ġakbu. Hija pparteċipat f'diversi wirjiet ta' gruppi u kellha r-riċerka tagħha wkoll ippubblikata. Retrospettiva tax-xogħlijiet artistiċi tagħha saret f'Malta f'Ġunju tal-2017. Is-suġġetti fix-xogħol tagħha kienu jinkludu pajsaġġi, astratti u ritratti. U dana l-artiklu qasir din il-biografija pjuttost ħafifa dwar eh, l-artista ta' Isabel Borg huwa fejn ħadna dak illi bdejna biex niddiskutu l-lum ma' Neville Borg fejn ħadna l-ewwel pastana lejn l-inizjattiva ta' Art and Feminism illi nitkellmu dwara il-qoddim fis-sensiela tal-vjaġġi enċiklopedici u huwa fejn wasalna l-lum fil-vjaġġi enċiklopedici miħaj. eh, l-editur tal-Wikipedia, illi beda eh, il-kitba u l-ħidma fuq l-artiklu bl-Ingliż dwar Isabel Borg u Enrique Tabone bħala min beda eh, l-artiklu dwar Isabel Borg bil-Malti, tajjeb ngħidu illi dan l-artiklu mhuwiex tagħhom. Dan l-artiklu issa huwa tal-Wikipedia. U la huwa tal-Wikipedia, allura huwa ta' kulħadd. Kulħadd jista' eh, kulħadd jista' iżid miegħu affarijiet li hemm f'sorsi verifikabbli illi tajjeb illi nkunu nafu aktar dwar din l-artista partikolari. Naħseb ikun aħjar illi inħalli lil Neville jitkellem dwar din l-idea f'dan il-punt. Mela, speċi waħda mill-affarijiet ċentrali tal-Wikipedia li ħadd ħadd musit artiklu, fis-sens li jien jekk nikteb artiklu fuq li jkun jiġifieri nista' nikteb artiklu fuq eh, fuq oġġett jew fuq persuna, l-artiklu mhuwiex tiegħi, jien m'għandi l-ebda dritt fuq dak l-artiklu li m'għandux ħaddieħor. Eh, jekk ħaddieħor iżid informazzjoni fuq dak l-artiklu jew inaqqas inaqqas informazzjoni fuq dak l-artiklu. jiena bħala l-persuna li bdejt dak l-artiklu eh, mandi lebda dritt li nwaqfu, mandi lebda dritt li eh, ngħidlu jbiddel jew li eh, jew li qed jiżbalja, ġifieri Le, imma tiftakar ukoll li l-artiklu qatt mu lest, qatt ma jingħara, ġifieri dan mhux bħal-lenkarta fej ktib artiklu, riċtu fuq CD, u miljuni ta' nies għandhom dik l-informazzjoni minn lej sa' zett u kollox jgħafem. Eh, Artiklu ta' Wikipedia jisu hija ħaġa ħajja. Vidi dejjem timbidel u dejjem għandha l-potenzjal timbidel. tista' torbot fuq għax imbagħad għandek il-prinċipji tal-Wikipedia li jżommu l-istruttura in place fis-sens li int għandek il-komunità tal-Wikipedia li għandek jisu peer review minnaħa tal-komunità li għandek l-edituri kollha l-oħra li qed jaraw il-bidliet li qed isiru u qed iżommu mal-prinċipji tal-Wikipedia, ġifieri l-informazzjoni hija verifiable, inti tista' tivverifika dik l-informazzjoni u l-sors huwa huwa sors li huwa reliable, ġifieri mhuwiex eh, sors li huwa sors ta' ċertu portata ħan ngħidu hekk li ġie pubblikat mod pubbliku fuq gazzetta, fuq eh, televiżjoni, fuq ir-radju, fuq mezzi ta' xandir li kienu, ġvi fuq ktieb. Ġint għandek jisu ta' ċirku ta' life cycle ta' artiklu fej jinħoloq għandu għandu l-edits li jisiru fuq u eventualment l-artiklu qatt ma jispiċċa, qatt ma jmut, però it goes into dormancy until eh, sakemm terġa' tiġi xi ħaġa interessanti li eh, jerġa' jqajjem dak l-artiklu. So, ovvjament, eh, artikli differenti għandhom life cycles differenti u koll, ġifiri, eh, skont il-sujġett u skont l-oġġett. Pero hija l-komunità li tmexxi, mhux il-persuna li ħoloq l-artiklu. U b'dak il-klim dwar kif taħdem il-Wikipedia, għana ġejna fit-tmim tat-tielet programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Jiena nirringrazzja lil mistieden illi kellna llum illi kien Neville Borg, is-segretarju tal-Wikimedia Community Malta. Jekk trid issir taf aktar dwar il-Wikimedia Community Malta tista' żżur is-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibhom ukoll fuq il-Facebook eh, fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntiment magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor, darbohra, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu ta' dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar ta' Tlieta fl-erbgħa u nofs ta' waranofsinhar b'ripetizzjoni l-Ħamis fit-tlieta ta' waranofsinhar.